для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. усяго пені гісторыя слаўнага разбойніка Джека Шэппарда, які шэсць разоў збягаў з нюейцкай турмы з партрэтам і вытанчанымі малюнкамі усяго адзін пені. Мурзаты хлопец у капелюху з абвіслымі брыламі, насунутым на самыя вушы, бег за экіпажам, размахваючы стосам паперы. Трохі адстаў – І ось уже і знік у густим вільготним тумані. Франтіш у черговий раз висунувся з вакна карети. Туман, мокриня, темні стіни, пах диму із горклого сала. І гета Лондон? А ён уже нафантазировав собі нешта велічнеє. Калі яны пабачылі з карабля белыя крэйдавыя скалы, на якіх стаіць знакаміты дурскі замак, падалося зараз патрапіць у краіну цудаў. Цуды пачаліся, калі ў гатэлі выявіўся ватер-клазет, прыбіральня, у якой усе чалавечэткі ды адразу змываюцца вадой. Прыслугу не здзівіла, што лёднік адразу з парога запатрабаваў гарачую ванну, нібыта звычайная справа. «Калі ласка, панства!» І ванна ў іх была чыгунная, на львіных бронзавых лапах, а не балея. А некія не самыя заможныя людзі ўсе ў капелюшах сядзелі ў кавярні на першым паверсе гатэля і чыталі газеты. І каву пілі з парцелянавых кубкаў з сінімі малюнкамі. Лёднік патлумачыў, што тут навучыліся рабіць парцелянавы посуд на фабрыках, дзе малюнак наносіць машына – Таму ён і недарагі, нават бядняк можа купіць. Затое жабракі і дзеці галаты на вуліцах былі такія ж брудныя, як і на кантыненце. Лёднік, які адзін з кампаній больш-менш валодаў ангельскай мовай, яшчэ і папярэдзіў ні з кім знаёмстваў не заводзіць – Нічога без рады з ім лёднікам не купляць. Рэчы без прыгляду не пакідаць, а то ўсучаць якую цудадзейную залатую сенцу альбо дух жэмчугу, а яму пасля лячыць дурняў ад атручвання. І галоўнае, не ўздумайце набываць у разносчыкаў за паўтары пені белы мутны напой пад назвай «Салуб» Там усё роўна не кроплі алкаголю, салодкая трава, сасафраз, малако ды цукара. Вось зарабіць разлад страўніка можна. Але у дуры ўсё здавалася добрым, хаця б таму, што скончылася цяжкое падарожжа праз мора. І хаця зямля яшчэ суткі пад нагамі пагойдвалася, гэта ўсё ж была зямля. Няхай і чужая далёкая. Лондон сустрэў туманам, смуродам і шумам. Нават не разгледзіш нічога толкам, кожны завулак вядзе як бы ў пазасвецце. Лёднік высунуўся з вакна экіпажа і перагаварыў з фурманам у дзіўным зялёным плашчы з каптуром. Зараз пад'едзем да самага прыстойнага гатэля ў Кларкенуэле – Фурман яго горача рэкамендуе. «Я пайду дагаворвацца з гаспадарома, вы пільнуйце рэчы, і адзін аднаго раён не самы спакойны, але наша мэта менавіта тут». «Бяры самыя лепшыя апартаменты», – важны заявіў пана Галінскі. «Як зажадаеце ваша мость», – з'едліва зваўся прафесар, – Грошы ўсё роўна вашыя плаціць будзеце самі. У мяне і бітага талера не засталося. Экіпаж спыніўся перад трохпавярховым акуратным будынкам, умураваны між суседніх падобных да яго як родныя браты, толькі што на гэтым распанелым браце красаваліся прыгожыя каваныя гаўбцы бляшаная шыльда з назвай «Дуб і крумкач». Прычым намаляваны крумкач жылу дому крывой дзюбе больш нагадваў каршука – Дарэчы, гэта была яшчэ адна асаблівасць Лондона, якая ўрадзіла студыёзуса. Акрамя варон тут было поўна каршукоў, якія садзіліся на ліхтары, і дахі корпаліся ў смецці зусім як звыклыя гарадскія вароны. Вырвіч, вядома, не паслухаўся загаду былога слугі, выскачыў з экіпажа ўслед за лёднікам і пачаў з цікаўнасцю аглядацца. Побач тут жа апынуліся панна Багінская і яе самазваны жаніх. Франціш ніяк не мог уцяміць, што насамрэч мае пан Гірвасі да сваёй нявесты. Студыёзус вунь, колькі галантнасцяў на паненку траціў, шматзначны позірк, паціснуць ручку, фрывольны намёк у размове – А пана Галінскі, хоць прыгожых кабет нідзе не прапускае, за боку шчыпне. У камору з гоженькай прыслугай не супраць зайсці, да багінскай паранейшаму, як да пана Бжастоўскага, Трухі паблажлівая вясёлая размова, падколваюць адно аднаго цеплёткі, абмяркоўваюць. Можа, усё не так безнадзейна, і авантурная паненка з блакітнымі вачыма, трохі кірпатым носікам і халодным сэрцам, і пану абыякавая. Між тым фурман нешта заіргатаў патрабавальна і злосна. Па зразумелым паўсюдна знаку, Ангеліц, нібыта нешта расцёр між пальцамі, з'ясавалі патрабуе заплаціць. Пана Галінскі шырокім жэстам дастаў з пояса два дукаты і кінуў фурману. Той схапіў так прагна, што дурань зразумеў бы, наколькі пераплочана. Адразу ж, Наляцелі нейкія сложкі і ў обмірх згрузілі панскія куфры на брук, таксама запатрабаваўшы платы. Фурман крануў пальцамі брыль капелюша на знак ветлівага развітання сціпану коней. Падарожнікі засталіся каля гары рэчаў. Раптам неподалёк пачуўся гнеўны жаночы крык – Под вуличным ліхтаром дзве сімпатычныя кабеты зацята са смакам сварыліся. Тут жа набегла разявакаў, якія пачалі іх пад'южваць. І што такое? У руках кожнай апынулася па ножы, зусім не кішэнным, сварка – ператварылася у смяротны двубой. Франціш схапіўся за шаблю. першы рух шляхціца пры найменшай небяспецы і забыўся на ўсё на свеце ад захапляльнага відовішча. Кабеты пасярод кола назіральнікаў Вырвіч, вядома, заняў самае зручнае месца. Рухаліся як у танцы, як два спрактыкаваных воі. Скакалі адна на адну, спрытна ухіляліся. Спадніцы яны падабралі, Так что видовище голеных вышей колен моцных ног Змусило пана Агалинского забыться на усё. Таму што і пан Агалінскі аціраўся тут у першых шэрагах, і панна Паланея цікаўна, як малады верабейчык. Праўда, за натоўпам, які немілосэрна штурхаўся, ціснуўся, гарлаў, паляўнічыя за вогненным мячом адзін аднаго бачылі кепска. Кабета, больш худая ніжэйшая, з чорнымі валасамі, спрытна падставіла падножку суперніцы і абедзве пакаціліся па зямлі. Натоў прасунуўся, усе зацята крычалі «Гоу, гоу, гоу!» «Чакай!» <laughs> А лёднік жа казаў не адыходзіць ад рэчаў. Адзін куфэрак між іншым дукатамі радзівілаўскімі набіты. Франціша зірнуўся, прыўзнімаючыся на дыбкі, каб за галовамі гледачоў пабачыць родныя куфры і не пабачыў. <laughs> Можа, іх ужо занеслі ў памяшканне? — Франціш з самым кепскім прачуваннем пачаў прадзірацца праз людзей, ледзь прадраўся і тое, агаліўшы шаблю, каб напалохаць нахабаў. На тым месцы, дзе нядаўна грувасціліся прывезеныя на святой брыгіце рэчы, шарэў мокры брук – Лёднік нарэшце выйшаў на ганак, увесь такі паважны ў чорным трохкутовым капелюшы, белым парыку, чорным аксамітным камзоле з дробнымі гузічкамі. Доктар утаропіўся ў разгублены твар пранціша, потым павярнуў галаву направа, дзе адбывалася бойка. Аблічча яго пачало рабіцца такім, як бы на лекцыі падлавіў вучняў за патаемнай гульнёю карты. Але не паспеў прафесор задаць пытанне, у агульным шуме пачуўся пранізлівы віскат. «Пан Гірвасі, дапамажыце!» «Паланея!» Пранцішы лёднік кінуліся ў натоўп. «Паланея!» Вырыч паспеў толькі заўважыць, што двое абадранцаў спрабуюць нешта ў пана Бжастоўскага адняць, а пана Галінскі раскідвае іх, як мядзведь сабакаў. І раптам усе некуды разбегліся нават дзве дуэлянткі. На пустой вуліцы засталіся стаяць толькі чацвёра ліцвінаў ды на ганку гатэля – дупы крумкач, выскалялася прыслуга. І паважны пан з рудой бародкай у камізэльцы мусіць гаспадар гатэля. У тумані насмешна крумкалі лонданскія вароны. Дзе рэчы? Дужа спакойна папытаўся лёднік. Прантіш! Прантіш! виновато развел руками. А, -а, а пояс! Пояс с грошима! Раптом загорлаў пана Галінскі пачаў абмацваць кішэні святыя угоднікі табакерка падораная панам каралём пярсцёнкі фамільны сыгнет гадзіннік Пасля хуткага агляду высветлілася, што мясцовыя увішныя злодзеі аблупешылі ўсіх як авечак. Толькі шаблі засталіся пры панах, і тое таму, што панства за шаблю хапаецца як п'янтос за келіх. Правда, похвы, упрыгожаныя каштоўнымі камянямі, у пана Галінскага і пана Бжастоўскага зрэзалі – Нават у лёдніка паспелі кішэні абчысціць. А я пра добры нумар дамовіўся, меланхалічна прагаварыў доктар. На шэсць пакояў з ваннай. Вырвіч разгублена вёў вачыма в вуліцу. Можа, у суд заявіць, панна Полонея выразно хмыкнула. Гаспадар гатэля нешта крыкнуў і махнуў рукой, каб падышлі. Лёднік перагаварыў з ім, паківаў, павярнуўся да сваіх. Гэты містр кажа, што раз такое няшчасце здарылася з намі на ганку ягонага гатэля, ён зробіць скідку і падбярэ нам прыстойныя апартаменты. Гатовы прыняць плату тым, што ў нас засталося. Каштоўнасць, які адзенне. Думаю, варта пагадзіцца, куды мы зараз сунемся. Вырвіч паглядзеў на задаволены сыты твар уладальніка дуба і крумкача, як ільсняцца ў таго маленькія светлыя вочы, Ды Ён з тымі злодзеямі ў хаўруся, а цяпер апошняе забраць хоча. А хто вінаваты? злосна запытаўся лёднік. Я казаў, з карэты не выходзіць, казаў. Нашто фурман адпусцілі, га? Якога ражна пабеглі лупіць вошы на прадстаўленне, якое спецыяльна злодзеі зладзілі? Каб пан прафесор не раскамандаваўся, нічога бы не здарылася. Раз'юшана напусціўся на лёдніка пана Галінскі. Лежі паўсюль наперад, за ўсіх вырашае. Я сам пайшоў бы і дамовіўся з карчмаром. Мову грошай усе разумеюць. Гаспадар гатэля з цікавасці назіраў за пакутамі абабраных гасцей, Лена скрыжаваўшы рукі на грудях. Падобна, Ён мог прастаяць так, пакуль цемра не скончыць бясплатны спектакль. Панства, забіваць адзін аднаго будзеце дома. А цяпер што рабіць? Трохі істэрычна папыталася Багінская. І сапраўды, што? Карабель па іх прыйдзе добра калі да калядаў. Нават звестку пра бяду, каму паслаць грошы трэба – «Выварочвайце кішэні!» Змрочна загадаў лёднік. «Може, у каго якія каштоўнасці яшчэ засталіся? Шаблі прадаваць пакуль не хочацца!» «Ды! Я хутчэй з голаду здохну, чым гіпацентаур прадедаўскі прадам!» Угневана крыкнуў пранціш. «Прапанаваць двараніну прадаць зброю!» Вось па гэтым і відно, што спадат доктар несапраўдны шляхціц. Пагардліва кінуў пана Галінскі. Ёсць паняцці, які высакародны чалавек набывае, як толькі вучыцца хадзіць. На шчасце прафесор не паспеў выказаць нешта з'едлівае наконт таго, каб ведаў, што высакародныя ягоныя спадарожнікі настолькі бездапаможныя, што со сваімі паняццямі, што нельга без прыгляду і на хвілю пакінуць. Дык навязаў бы іх на матускі ды вадзіў за сабою як пародных шчанючкоў. Музыка Гасцёнак застаўся хутенька, заявіла панна Багінская. З пальца ўжо сцягвалі, дзякуй пану Гервасію не паспелі. Смарахту ім дастаткова каштоўны. Лёднік узяў пярстёнак панны, паднёс да вачэй пакруціў. Праца з каштоўнымі камянямі частка алхіміі. Калісьці я такі смарахт мог нават павялічыць у памерах, ачысціць, змусіць змяніць колер. Уздыхнуў. Толькі на гэта патрэбны час плюс добра абсталяваная лабараторыя. Думаю, фунтаў за 100 гэты пярсцёнак мы ў ангельскага шалбера выручым. Гаспадар гатэля шырока ўсміхнуўся, зразумеўшы, што госці маюць што прапанаваць, і ўласнаручна чыніў дзверы сваёй падазронай установы. Апартаменты, вылучаныя абакрадзеным гасцям, гасцям, былі ўсяго на два пакоі. Лёдніку гаварыў пана Галінскага не раскашавацца, бо сапраўднай цаны гаспадар гатэля за пярсцёнак Багінска вядома не даў. Амерыканец ледзь выгандліваў, лічачы на пальцах і равучы праклёны 50 фунтаў. Адзін пакой галантна саступілі панне Багінскай. Эх, а мэта была так блізка. Паланыя і пан Гірвасі ледь стрымліваліся, каб не пагнаць прафесара кіямі да таемнай пячоры з надпісам «Тут здабудзеш перамогу агню над жалезам». Абодва рабіліся ўсё больш нервовымі, і вырвіч з таемнай радасцю адгадваў пад іхнімі вясёлымі перапалкамі узаемную падазронасць. Дзіва што! За час іхняга падарожжа пра што не расказалася – дадумалася. Варожай парты, канкурэнты, а вогнены меч доктара Ді дастанецца толькі камусь аднаму. Яны ішлі за высокай імклівай постаццю доктара па вуліцы пад назвай Тэрнміл Стрыт між шэрагамі цемнатварых дамоў. І хоць не было чаго губляць, насцярожна праводзілі вачыма вулічных гандляроў ды мінакоў. А яшчэ здалёк пачулі гучныя крыкі. На пляцы сабраліся людзі – І паны і бедняки, адзін джентльмен ускочыў на скрыню і вяшчаў, дапамагаючы сабе жэстамі, натоўп крычаў нешта ухвальнае. «Пан лёднік, што тут адбываецца?» Тузанула прафесера за крысо плаща цікаўная паланея. Лёднік запаволіў хаду, падышоў на месцічакі, меланхалічна пасмоктваў люльку на ўскрайку пляца, распытаўся, вярнуўся да кампаніі. Гэта панства Кларк Кенвелл. Гэта яго незвыкла трыбут палітычным мітынг. Усмешка доктара была надта крывой. Містер на скрынцы крытыкуе маладога караля Георга, які прызначае міністрамі самых дурных і пакорлівых, падкупляе парламент і праганяе прэч вігаў на карысць Торы Кенвелл. Слухачы, як вы можаце здагадацца, і прамоўца належыць да партыі вігаў. Кароль Георг, хоць і малады, не нашмат кемнейшы за нашага састарэлага Аўгуста, але дарваўся да ўлады не терпіць людзей, якія разумнейшыя за яго альбо самастойна мысляць. Чакайце, чакайце, ён яшчэ аграбе за гэта, і краіна паплоціцца, асабліва за Амерыку. А што з Амерыкай? — адразу зацікавіўся пан Гервасій. Ды кароль хоча падаткі ў новай Англіі падвысіць, за кошт каланістаў аплаціць усе свае капрызы, войны, рэформы. А ў Амерыку па маіх назіраннях з'язджаюць людзі няхай не самыя радавітыя, але смелыя, прадпрымальныя і тыя, каму няма чаго губляць, і абжылося там іх нямала. Таму Наўрад іх удасся так лёгка абабраць. А я б таксама падтрымаў гэтых вігаў. Помсліва ўсклікнуў пан Ірвасій, які адразу пранікся нядобрымі пачуццямі да Георга Трэдзяга, што крыўдзіў ягоную улюбёную Амерыку. Людзі загарлалі, Прычым сярод мітынгоўшчыкаў былі і кабеты, якія завіхаліся грамчэй за мужчын. шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча музыка кампазітара александра літвіноўскага выканаўца артыстка маргарыта захарыя